Bugünkü xütbəmizdə Allah sevgisi ilə bağlı olacaq inşallah. Çünki bugün kimdən soruşsun hamının Allahı sevdiyini iddia edir. Mən Allahı tanıyıram, Allahı sevirəm. Ancaq görək Allah Taala öz kitabında və Peyğəmbər s.ə.v sünnətində Allah sevgisini, yəni Allah sevmək yolunu necə bizə bəyan edib? Necə Allah sevgisini qazanmaq olar? Bu haqda Allah Taala Əl-İmran surəsinin 31-ci ayəsində buyurur ki: Rəsulum, de ki, əgər Allah sevirsənizsə, mənə uyun ki, Allah da sizləri sevsin və günahlarınızı bağışlasın. Və Allah son dərəcə bağışlayıcıdır və insanlara acıyıcıdır, yəni acıyandır, deyə buyurur. Allah tala burada açıqca kitabında bəyan edir ki, Allahı sevmənin yolu onun göndərdiyi Peyğəmbər s.ə.və tabi olmaqlandır. Hələm o vaxtlar ə, e, Nəcran, xristiyanlar, nəsranilər, yəni Onlar da Allah sevdiyini deyirdilər ki, biz Allahı sevirik, onu təzim etmək üçün e, İsa Allahın oğludur deyirik. Ancaq Allah Teala bu ayəsində onlara bəyan elədi ki, Allah sevmənin yolu onun göndərdiyi peyğəmbərə əlbəttə ki, tabi olmağın e, uymanın yolu ilə bağlıdır. Necə İmam Həsən radiyallahu anhu Ə, rəvayət edir ki, Allah Rasulullah s.ə.v zamanında bir neçə insanlar, yəni müsəlmanlar Ya Rasulullah, biz ə, e, şübhəsiz ki, Allah Rəbbimizi sevirik deyə söylədilər və ə, e, bunun üzərinə Allah Taala bu ayəni endirərək ə, e, Rəsulullaha uymağı Allahı sevmənin nişanı olduğunu bəyan edir, göstərir ki, Allah sevmənin yolu onun göndərdiyi peyğəmbərə uymaqlandır. Digər bir hədisdə isə Həsən rədiyallahu buyurur ki, e, Allah Rasulü s.ə.v buyurur ki, mənim sünnətimdən üç çevirən məndən deyildir. Sonra Allah Rasulü bu ayəni oxudu. Və bütün bunlar onu göstərir ki, deməli, əgər sənin Peyğəmbər s.ə.və tabiçiliyin yoxsa, onun göstərdiyi, e, söylədiyi o sünnətlərə, o hədislərə e, tabiçilik səndə yoxdursa, deməli, sənin ə, e, əlbəttə ki, Allahı sevməklə heç bir əlaqən yoxdur. O halda ki, Allah Taala'nın sevdiyini iddia edib də və onun göndərdiyi peyğəmbər sallallahu sünnətini müxalif edən kişi elə bir saxtakardır ki, məs Allah Taala'nın kitabı bunu onun yalançı olduğunu, yəni bizə açıqca göstərir, ortalığa çıxardır. Bəzi yəni elm əhlilərindən buyururlar ki, Allahı sevmək onu tanımaq, yəni bilmək, ondan davamlı şəkildə qorxmaq və qəlbini və dilini onun zikri ilə E, məşğul e, etməklə bağlıdır. Yəni, bu cürünə yollarla Allah dostluğu qurmaq olar və Allahın sevgisini e, qazanmaq olar. Necə bir hədisdə Abdullah, Abdurrahman bin Hişamdan radiyallahu anhudan rəvat edilir ki, biz bir kərə Allah Rasulü yanında idik. Yəni, Allah Rasulü Ömər Allahın əlindən tutmuşdu, Ömər Allah, Allah Rasulü əlindən tutmuşdu və mən səni sevirəm, ya Rasulullah, deyə söylədi və o da buyur ki, bir e, kişi mənim malımdan, canından, bütün varlığından daha çox sevməsə, yəni ailəsindən, var dövlətindən, əlbəttə o e, tam şəkildə iman gətirmiş olmaz. Yəni bunu göstərir ki, hər bir müsəlman Ə, e, əgər Allah Rasulunu bütün atasından da, anasından da, canından da, var dövlətini artıq çox sevərsə, ə, e, əlbəttə ki, o e, gerçəkdən iman sahibi ola bilər. Yenə də Allah dostlarından birisi belə buyurur ki, Allah sevmənin əlamətləri hansılardır? E, kişinin daimə düşüncəli olma, yəni düşünmək və həmçinin sakit olması, tənhada zikirlə məşğul olub, baxdığının, ə, e, baxdığını görməməsi və çağırıldığında isə eşitməməsi, başına bir bəla, bir müsibət gəldiyi zaman həmin onlardan üzülməməsi və bir şey qazandığı zaman sevinməməsi və Allahdan başqa kimsədən qorxmaması və heç bir şeydə başqasından gözləməməsi. Yəni bu cür nə ə, e, gözəl hallar yəni insanlara Allah ə, e, dostluğunu qazandırmağa əlbəttə ki gətirib çıxardır. Necə digər bir hədisdə Həzrət Ayşə rəziyallahu anha anamızdan ə, e, rivayet edilir ki, Allah Rəsulu sallallahu buyurur ki, şirk qaranlıq gecədə ə, düz daşın üzərində gəzən qarışqanın ayaq səsindən daha gizlidir və şirkin ən azı hər hansı bir zülmü sevməmən və hər hansı bir ə, e, ədalətə qızmamandır. Və din də Allah üçün sevmək və Allah üçün əlbəttə ki, qızmaqdan ibarətdir deyir, bunu söylədi. Sonra bu ayət kəlməsini, yəni həmin bu ayəni oxudu Allah Resulü sallallahu Yenə elm əhlindən birisi buyurur ki, sevgi elə bir şeydir ki, insan təbiətində olan bir şeydir. Yəni sevgi o çoxaldıqca çoxala bilər, ancaq qəzəb isə hər hansı acı verici bir şeylərdir. Yəni, xoşlamadığım şey ə, e, qızmaqla əmələ gəlir. Ancaq Allahı sevmək isə həmçin sevgi ə, e, insanı görməsi ilə və yaxud bir şeyə e, inləməsi ilə və yaxud dadması ilə, toxunması ilə əmələ gəlir. Ancaq Allah sevgisi bunların heç bir ilə bağlılığı yoxdur. Götürək Peyğəmbər s.ə.v nə buyurdu? Namaz haqqında buyurardı ki, ey gözümün nuru namaz. Yəni, nə qədər namazı çox sevdiyini bizə bəyan etmişdir, göstərmişdir. Götürək namaz bu duyğularla meydana gəlir mi? Xeyr, o insanın əlbəttə qəlbi ilə, yəni Allaha bağlılıqla meydana gəlir. Həmçinin namaz, Allah sevgisi, peyğəmbər sevgisi. Götürək o vaxt birisi olur, özünü çox peyğəmbər sevdiyindən bəhs edir. Rəvayətdir Allah aləm, yəni çox ibratamiz bir rəvayətdir. Deyir ki, e, mən Allahı çox sevirəm, ancaq nədənsə gəlir el məhəlli yanına soruşur ki, mən e, peyğəmbərimi yuxuda görmək istəyirəm, ancaq görə bilmirəm. Necə edim ki, onu mən yuxuda görürəm. Bu da baxır bu adama bir söz deyir ki, ged bazardan biraz balıq al, inan onu yaxşı duzla, axşam ye, yenə su içmə, yuxuda görəcəksən, gör, nə görəcəksən? Bu da elədir ki, həqiqətən də balıq yeməklə Peyğəmbər s.ə.v yuxuda görəcək. Gedir, yaxşı onu duzlayır, yeyir, axşam yıxılıb yatır, buna bir yanığı gəlir, su içmir. Gecənin bir yarısında yuxu vaxtında görür ki, gözəl bir sahədədir, bir meşəlikdir, ağaclar, bulaqlar, çay axır, bulaq axır. Ağzını dirəyib bulağa elə o doyana qədər sudan içir, elə hey içir. Səhər asılı bir şey yox. Gəlir ki, baxın, sən mənə belə bir söz dedin axı. Nə oldu? A, mən yuxunu görmədim. Deyir ki, nə gördün? Deyir, mən bulaq gördüm, su gördüm, içdim doyana qədər. Dedi, əgər sən o suya qədər istəyin olsaydı Allah razı, onu yuxuda görərdin. Yəni, balıq yeməklə və dillə, sözlə iş bitməz. Yəni, sevgi də belə bir şeydir ki, insanın əlbəttə ki, <clears throat> insan gərək Rəbbinə, Rəsuluna ə, qəlbən bağlı ola və onu sevə ki, Allah tərbəki ona ə, sevər. İnsan, şüphesiz ki bu sevgideki e, insanı Allah'a ibadete sevgidir. Ona apalar çıkardır. Lakin bu sevgide yalnız Allah rızası için olması lazımdır. Ki Allah rızası için yani elbette her şeyi yerine getirmek lazımdır. Ferrak radiyallahu buyurur ki sen Allah sevdiğini açıkladığın halde ona üsyan edirsen, Yani ona karşı çıkırsan, günahlar işlerirsin, kenkar olsan, And olsun ki, bu işlər arasında görünməyən bir şeydir. Əgər sənin sevgin do doğru olsaydı, şübhəsiz ki, ə, e, o sevdiyinə itayət edərdin. Yəni, bu ona göstərir ki, həqiqətən də insan əgər doğru, sözündə doğrudursa, əlbəttə ki, o, o e, Rəbbinə tabi olar və onun göndərdiyi Peyğəmbərdə əlbəttə ki, tabi olar. Və Allah Taalanın sevdiyini iddia edib də Allah Rəsulunun sünnətinə uymayan kişi Əlbəttə, e, bayaq söylədiyim ki, davasında yalancıdır. Əgər bir kişi bir kişini sevirsə, onun bütün ətrafını sevməlidir, dostlarını sevməlidir. Ancaq gör nə edirik? Biz Allah Rəsulunun sevdiyini danışırıq. Onun ətrafında olan o sahabeləri sevmirik. Onun əhli beytini sevməyənlər vardır. Bunu göstərir ki, əgər sən Peyğəmbər o qardaşlarını, o sahabələrini, ev xalqını, zövcələrini, evladlarını sevmirsənsə, sənin müsəlmançılığından söhbət gedə bilməz. Nə olur sən bir cahillə dostluq etdiyin zaman onun atasını da, anasını da, ətrafını da, dostunu da, məhəlləsini də sevirsən ki, bu mənim dostumun yaxınlarıdır. Ancaq sən adını müsəlman qoyduğun halda onun Allah Rəsulunun ətrafını yəni sevmirsən. Deməli sən Əlbəttə ki, sözündə yalancısan. Əbu Darda radiyallahu anhu e, rəvayət edir ki, e, Həbibim, de ki, əgər siz Allah talanı sevirsinizsə, mənə uyun ki, Allah da sizi e, sevsin kəlməsi e, yaxşılıqda və həmçinin taqvada, yəni qorxuda, təvazuda və nəfsə alçatmaqda mənə uyun ki, yəni mənim kimi olun ki, Allah da sizləri əlbəttə ki, sevsin. Yəni, bunu göstərir ki, <clears throat> yəni, bu sifətləri də əldə etmək lazımdır. Və sonra Allah da bu ki, Allah da sizi sevsin. Yəni, əgər bunu edərsə, Allah da sizi sevər. Əlbəttə ki, Allah sevgisindən məqsəd nədir? Allahın qullarını sevməsindən, yəni insanlar istər dini, istər dünyavi məsələlərdə onları xeyir üzrə etməkdən ibarətdir. Və Allahdan çünki Allah ayəsində buyur ki, Allah qafurdur, rəhimdir. Yəni, kim ki Allahı sevirsə, yəni bu sifətləri əldə edirsə, əlbəttə ki, Allah onların bütün günahlarını bağışlayar. Ona onlara qiyamətdə rəhm edər. Necə Allah digər ayəsində buyurur, de ki, Allah və Rasuluna itaət edin ki, edin, əgər üz çevirsəniz, şübhəsiz ki, <clears throat> Allah kafirləri sevməz. Deməli, o insan ki, Allah və Rasuluna itaətdən üz çevirirsə, bu insanı hara gətirib çıxardır? Hansı sifətə gətirib çıxardır? Kafirliyə, inkarsiyyə gətirib çıxardır. Və Allah da elə insanları sevməz. Necə bir hədisdə Əbu Hüreyra rəziyallahu anhu Allah Resulundan sallallahu aleyhi ve sellem rivayet edir ki, ümmətimin hamısı cənnətə girəcəkdir. Ancaq imtina, im, imtina edənlərdən başqa. Sahabələr, ya Resulullah, imtina edənlər kimlərdir? Və Allah Resulü buyurdu ki, o insanlardır ki, itayətdən üç çevrər ası olarlar. Yəni, Peyğəmbərə tabiçili olmaz, ası olar. Onlar imtina edicilərdir. Və bunlar da ki, əlbət Allah həm ayəsində, həm də hədisdə bunu bizə bəyan edir. Götürək Musa aleyhissalam, e, Musa kəlamullah, dəyərli peyğəmbərlərdən birisidir. Allah təala ona siz bilirsiniz Tevratı nazil etmişdir. O Tevratda bir neçə e, sifətlərdən oxuyur. Yəni ümmətlərin, dəyərli ümmətlərin sifətlərindən. Oxuyur ki, e, yaxşılığı əmr edib, e, yəni insanları günahlardan çəkinirən bir qövm haqqında oxuyur. Bunlar kimdir ya, ya, ya Rabbi deyir. Onlar Məhəmməd və onun ümmətidir deyir Allah Taala. Və sonra yaradılmış baxımından ən sonuncu olan və cənnətə ilk girəcək insanlardan, yəni qövmlərdən oxuyur. Bunlar kimdir? Yəni Allah Taala bunlar Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm və onun ümmətidir. Yəni biz ən axırıncı gəlib inşallah ki yəni ilk cənnətə girənlərik. İlk kitaba, son kitaba inanan və azmışlara qarşı, yalançılara qarşı savaşan bir qövm haqqında oxuyur, yenə yəni də Allah Taala bu ümmətdən bəhs edir. Sadaqaları özü yeyib, yeyən və əcr qazanan qövm haqqında, yəni insanlar haqqında oxuyur, yenə də Allah Taala bu ümmətdən bəhs edir. Yaxşılığı niyyət edib etməsə də savab qazanacaq. Yəni insanlardan Allah bəhs edir, orada zikr edir, yenə də Allah bu ümmətdən bəhs edir. Dəvətə icabət və həmçinin duası qəbul olan ümmətlərdən oxuyur. Bunlar kimdir? hansı ümmətdir, kimin ümmətidir? Yəni Məhəmməd sallallahu və onun ümmətidir deyir. Yəni Allah burada o qədər bu ümmətin dəyərindən bəhs edir ki, axırda Musa aleyhissalam mənə onlardan ixtiyar etdi deyir. Allah həmd olsun ki, biz bu ümmətin içindəyik. Bu ümmətdənik. <clears throat> Ancaq təəssüf olsun ki, bu ümmətin dəyərini bilən yoxdur. Allah Taala bizi bu peyğəmbərə uyub ona tabe olan qullardan etsin. Allahın sevgili qulları arasında qatsın bizləri. Allah Taala bizi dindən, imandan ayırmasın. Allah Taala bizim millətimizə, dövlətimizə birlik belə hidayət versin. Və torpaqlarımızın qaydasında Allah bizə yardımçı olsun. Allah kimin xəstəsi varsa ona şəfa versin. Kimin əsətin varsa Allah onu asanlığa çıxarsın. Xəstə bacımız var, Allah ona şəfa versin. Öləndə də şəhədə la ilahe illallah deyib ölənlərdən etsin. Allah bizi qiyamət günündə bir arada Cənnətdə Həzrət Peyğəmbərimizin, onun əhl-beytinin ətrafında olanlardan etsin.